odbiła północ, rozpoczyna się piątek, trzeci dzień kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. W drodze na święta policjanci ostrzegają łamiących przepisy. W dalszym ciągu obowiązuje zasada zero tolerancji dla piratów drogowych. W tym serwisie trójki także Triduum Paschalne w Jerozolimie, a także niepokojące ustalenia brytyjskiego Timesa. Więcej policyjnych patroli, więcej drogowych kontroli. Policjanci szykują się do świątecznego weekendu. Wzmożonego ruchu spodziewają się właśnie dziś po południu. Apelują o ostrożną i trzeźwą jazdę i ostrzegają. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych kierowców, którzy w sposób jaskrawy, rażący łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa. W dalszym ciągu obowiązuje zasada zero tolerancji dla piratów drogowych. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji przytacza statystyki sprzed roku. Wtedy w czasie świąt wielkanocnych doszło do 293 wypadków, zginęły 33 osoby, a 381 zostało rannych. Na święta przygotowała się także kolej, są dodatkowe pociągi pociągi PKP Intercity wzmocniło połączenia między największymi polskimi miastami. Na tor wyjechało więcej składów Pendolino. W rozkładzie pojawiły się także dodatkowe połączenia ekspresów i TLK. Wzmocniono również informację dworcową, mówi rzeczniczka przewoźnika Beata Czemerejda informatorzy mobilni, którzy nam pomogą nie tylko przy na przykład wyborze e, pociągu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale na przykład wskażą nam, z którego peronu pociąg odjeżdża, powiedzą nam, z jakiej oferty możemy skorzystać, więc wypatrujmy na dworcach ludzi w takich charakterystycznych pomarańczowych kurtkach, tam są też specjalne takie dodatkowe punkty, więc informacyjnie też jesteśmy przygotowani. Z systemu rezerwacyjnego PKP Intercity wynika, że szczyt przewozowy już się rozpoczął i potrwa do wieczora. Katolicy w Jerozolimie Rzymie rozpoczęli świętowanie najważniejszego dla nich czasu w roku, Triduum paskalnego, które upamiętnia mękę Chrystusa i poprzedza Wielkanoc. W Wielki Czwartek setki osób przeszły w procesji do Wieczernika. Wieczorem było modlitewne czuwanie w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Chrystus miał przebywać przed skazaniem go na śmierć. W położonej tuż obok ogrodu Bazylice Narodów modlono się za chorych, cierpiących, a także o pokój na świecie. Der Herr wird mir helfen am Abend, am Morgen. Frogo Morio. Ostatnia wieczerza miała być radosną chwilą świętowania, ale była już momentem smutku i poświęcenia, bo za drzwiami była już krew. Taki moment, kiedy mogę spotkać moje problemy, kiedy ja czegoś nie chcę zrobić. Tak jak Pan jest w Ogrójcu mówi, to jest Twoja wola, niech to się stanie, a nie moja. I tak idąc tutaj z Nim, jest ciemno, idziemy do miejsca, gdzie był aresztowany. Jest taki moment, kiedy przypomina mi, że czasami czasami ja jestem sam aresztowany w tych moich problemach, moich słabościach. A dziś w Wielki Piątek wierni przejdą w tradycyjnej drodze krzyżowej ulicami Starego Miasta w Jerozolimie. Wieczorem wezmą udział w symbolicznym pogrzebie Jezusa. Moskwa straszy na to wojną. Według brytyjskiego Timesa Stany Zjednoczone liczą się z możliwością dalszej eskalacji konfliktu z Rosją, w tym z próbami destabilizacji państw bałtyckich. Times powołuje się na raport ze spotkania tzw. Tak Grupy Łaby. W jej skład wchodzą emerytowani przedstawiciele służb specjalnych i armii Rosji oraz Stanów Zjednoczonych. Grzegorz Drymer. Na spotkaniu tym Rosjanie, którzy otrzymali instrukcję wprost od ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, podkreślali, że aneksja Krymu jest nieodwracalna i Rosja jest gotowa bronić go, nawet sięgając po broń atomową. Rosjanie ostrzegli też, że dozbrojenie przez NATO Ukrainy grozi eskalacją konfliktu i uzasadni reakcję wojskową Rosji na ekspansję sojuszu w stronę jej granic. Delegacja rosyjska zarysowała też potencjalnie jeszcze groźniejszy scenariusz konfliktu zbrojnego w rejonie Bałtyku, gdyby miało tam dojść do jakiejś rozprawy z mniejszością rosyjską. Po spotkaniu grupy Ławrowa aby w marcu Amerykanie doszli do wniosku, że mimo izolacji i sankcji prezydent Putin nadal rozpatruje opcję bałtycką. Jest gotów zdestabilizować Litwę, Łotwę i Estonię, ale chciałby zamaskować wszelkie ślady wiodące do Moskwy. Delegaci rosyjscy proponowali Amerykanom ustanowienie gorącej linii komunikacji między dowódcami obu stron, aby zapobiec wybuchowi walk, co ich zdaniem miałoby nieobliczalne konsekwencje dla całego świata. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Dziś na termometrach od 4 do 9 stopni, a do tego na przemian chmury i przejaśnienia, a także opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Popołudnie możliwe są burze. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugarski, zapraszam. When the day is done Down to earth, then sinks the sun, along with everything that was lost and won when the day is done. When the day is done, hope so much your race will all be run. Then you find you jumped the gun, have to go back where you began day is done. When the night is cold, some get by, but some get old. Just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, you got no one. got no place to call your home when the bird has flown. sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the party is through, it seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start lost in one, and the day is done. Nora Jones, Jones i Charlie Hunter, ostatnio jedna z moich ulubionych piosenek. Myślę, że adekwatna do czasu, do godziny, do dnia. I mm, no nie wiem, czy to będzie adekwatne, bo, bo yy, program Wielki Piątek, a rozpoczynać go dowcipem. No ale spróbujmy. Zwłaszcza, że to jest anegdota, powiedzenie przypisywane Freudowi. On powiedział ponoć tak. Jeśli jedno z nas umrze, to przeniosę się do Paryża. I e, no tak czasami myślę, że łapiemy się na tym, że nie, tak, nie traktujemy tego przekazu i tych słów e, jak żart. No, no bo przecież e, to słowo na eś e, to nas nie dotyczy, e, więc być może także nie dotyczy nas, nas słowo na rzet, czyli życie. No bo no nie ma jednego bez drugiego przecież. Mam przed sobą taką książkę. Zacznę od podtytułu, bo on jest bardzo ważny i ciekawy, intrygujący. Eksperyment na świadomości. Tak jest podtytuł tej książki. Napisał ją Stephen Levine. I tytuł będzie później, ale mm, dwa słowa mm, z wstępu. Tak się ta książka zaczyna. Taki jest wstęp. Budzi się nasze serce, gdy stajemy twarzą w twarz z naszym życiem i śmiercią w sposób świadomy i pełen współczucia. Bardzo pięknie napisane. Potem jeszcze powiem o tym, co on ma do zaproponowania, ten autor. Ale myślę właśnie, że Wielki Tydzień to jest takie, taki czas, że mamy taką szansę po prostu e, doświadczenia, doświadczenia czegoś bardzo ważnego. E, zapraszam Państwa do, do słuchania, mm, do rozmowy, jakby Państwo zechcieli. Ale najpierw posłuchajmy mm, Shinet O'Connor. out of the depths I cry to you, oh Lord. Don't let my cries for mercy be ignored. If you keep account of sins, oh. what you have forgiveness in your hands. And I've heard religion say you're to be feared, but I don't buy into everything. that were made by religion and not by you. And I'm wondering, will you ever get yourself free? Is it bad to think? like help from me? Is there to say a prisoner oh makes me weak nobody hears you screaming in the street and it's sad but true how the saying goes. If God lived on earth, people would break his will. to jest e, ewidentnie perspektywa religijna, e, a ta, którą teraz chcę zaproponować, e, no właśnie nie wiem, czy ona jest jakaś inna. Może to są inne słowa, po prostu tylko. Bo mm, podtytuł Eksperyment na świadomości, a tytuł, który właściwie wszystko wyjaśnia, no to jest ta książka Stephena Levina, moim zdaniem znakomita. Wyszła już kilkanaście lat temu. Być może Państwo ją znają, ale może warto ją przypomnieć. Gdybyś miał przed sobą rok życia, taki jest jej tytuł. I teraz tych kilka słów e, ze wstępu. Jest to książka o odnowie. Będzie w niej mowa nie o umieraniu, lecz o tym, jak budzi się nasze serce, gdy stajemy twarzą w twarz z naszym życiem i śmiercią w sposób świadomy i pełen współczucia. I to jest opis takiego doświadczenia właśnie owego eksperymentu na świadomości, e, który, mm, no znowu kilka zdań e, autora. Rozpoczynam eksperyment. To mój ostatni sylwester. Zostały mi tylko 364 dni, żeby patrzeć w zdumiewająco głębokie oczy Ondrei i przytulać nasze dzieci, aby stać się tym, kim naprawdę jestem i dopełnić moje, swoje narodziny. Tak pisze. No i potem ten eksperyment przebiega. Nawet znam takie osoby, które podjęły taki eksperyment i żyły tak, jakby to był ich ostatni rok. No to przecież nigdy nie wiadomo. I to jest no, tymi słowami powiedziane, ale też można to mm, powiedzieć i odczuć inaczej. No, nie nazywać tego eksperymentem na świadomości, tylko no po prostu no, mm, byciem w wielkim tygodniu, niezależnie, niezależnie od tego, mm, czy wierzymy i jak bardzo wierzymy, czy, czy w ogóle może nie, no to co z tego? Akurat jest szansa, żeby się spotkać z czymś na, naprawdę ważnym. No to zapraszam. płyną chmury, chmury nad domem, w którym życie, życie moje schodzi. Cicha ze wspaniałej płyty. Ja ją przegapiłem kiedyś, ale teraz ją odkrywam i jestem zachwycony. Y, wspaniałe wiersze Różewicza. Zawsze był ważnym poetą, niezwykle ważnym, ale teraz to już chyba jest... Y, no, no, no to jest jego czas jest po prostu. E, I teraz, żeby dodać do tych opowieści jeszcze jedną. Mam nadzieję, że one się poskładają i Państwo też odnajdą w nich e, przestrzeń dla siebie to chcę powiedzieć o czymś, co się nazywa torowanie. To jest taki termin psychologiczny, czasami mówi się priming, czyli to jest jakby, jakby to powiedzieć, ustalanie standardu, kalibrowanie e, rzeczywistości. E, podam przykład. No, takie słynne badanie, e, gdzie proszono no, tych studentów, tych badanych o to, żeby z kilku słów ułożyli zdanie, jakąś frazę to były takie słowa. Jedno można było odrzucić. Biurko, płatna, odpowiedzialna, dobra praca. No nie wiem, czy w takiej kolejności, czy w innej. No i z tego łatwo się da ułożyć zdanie, pomijając biurko, no to mamy płatną, dobrze, do, odpowiedzialną, dobrą pracę, prawda, i tyle. I jeszcze do tego wyobraźmy sobie, że w tej sali e, eksperymentalnej stoi komputer i jest wygaszacz, na tym wygaszaczu jest e, symbol dolara. I jeszcze jest jakiś jeden, nie pamiętam jak to było zrobione, ale jeszcze jest jakiś jeden sygnał. Czyli przekaz, który się tutaj tworzy, to jest e, pieniądz. I co z tego wynika? I potem e, sprawdza się różne zachowania tych badanych. No na przykład, w bardzo sprytny sposób, na przykład ten eksperymentator ma w takim kubełku ołówki, no i je wywraca i wtedy studenci, no grzecznie, mm, dobrze wychowani młodzi ludzie podnoszą te ołówki i podają e, temu komuś. No i sprawdza się to na mm, dwóch y, sytuacjach. Przed tym torowaniem na pieniądz, z tym przekazem pieniądz i potem. Bardzo ciekawe wyniki. E, e, są takie, że e, najpierw więcej ołówków podnoszą i podają, a potem mniej. Bardzo ciekawe, prawda? Czyli postawa egoistyczna się wytwarza w ten sposób. W bardzo prosty sposób. Dalej, y, inne y, zabawne może zabawne, nie wiem, no pomysłowe badanie jest takie, że ktoś wchodzi, jakaś nowa osoba i trzeba się do niego przysiąść, do tej, do tej osoby. I teraz znowu sprawdza się przed i po. Przed 80 e, centymetrów wynosi odległość między tym człowiekiem e, a mną. A po, po tym torowaniu przez pieniądz 112 centymetrów. Prawda, że ciekawe? No i to jest na tysiąc sposobów e, przećwiczone, w jaki sposób można dokonać torowania no i to właśnie tak działa. No jeśli chodzi o pieniądze, to właśnie tak. Indywidualizm, niezależność, ale też egoizm e, tutaj e, mm, wzrasta. No i no to jest przykład. To jest przykład e, mm, tego primingu, czyli torowania. I teraz jakby się ten, jeśli te, się ten komunikat powtarza, powtarza, powtarza, nie wiem, miliony albo miliardy razy, no to właściwie jaki może być skutek? Albo jeszcze inaczej. No, teraz sięgam po książkę Andrzeja Szachaja. Napisał znakomitą książkę Kapitalizm drobnego druku. I tu jest taki tekst o mm, e, wspomnienie o Baudrillardzie, wybitnym filozofie francuskim, który pisał o tym, tej współczesnej postaci kapitalizmu. On wymyślił te, to, to słynne ten, ten, ten termin mówi o symulakrach, czyli o takich znakach bez e, E, bez znaczenia, zbiory znaków bez znaczenia, które nie odsyłają już do żadnej zewnętrznej, cytuję, rzeczywistości, rzeczywistości, lecz co najwyżej do innych znaków. I on mówi o tym, że powsta powstaje wtedy e, no, coś takiego, coś takim spektaklem, e, który no właśnie hiperrzeczywistością nazywa to Baudrillard, albo jeszcze inaczej mówi. Mówi o, ja teraz znowu zacytuję, to jest ładnie napisane i krótko, nie będę się wygłupiał, niekontrolowany, niekontrolowany przerost przyrównywanym przezeń, przez Baudrillarda często do niekontrolowanego przerostu tkanek rakowych, prowadzi do implozji społeczeństwa w masy, analogicznego do zapadnięcia się gwiazdy w czarną dziurę pod wpływem własnego ciężaru. No to mocno brzmi. Być może ekstrawagancko, ale wcale nie tak chyba głupio. Być może on bardzo trafnie opisał to, co się dzieje. I teraz wracając do tego torowania. No, to jest ta kalibracja rzeczywistości, naszego spoglądania, poglądu, odczuwania rzeczywistości. No, chodzi o to właśnie, co jest ważne, prawda? Co jest ważne? Jeż, jeśli zostajemy, doznajemy owego torowania, no to właśnie, no, no właśnie co jest ważne? No, e, gdzie jest prawda? Gdzie jest e, istota rzeczy? Gdzie jest wartość? Gdzie są wartości? I teraz wracając do tego, kiedy jesteśmy, kiedy jesteśmy. No jest Wielki Tydzień. I to jest taka szansa, żeby zobaczyć i poczuć, co jest ważne i, i gdzie jest ta rzeczywistość, a gdzie jest hiperrzeczywistość, o której pisze właśnie Baudrillard. Prawda? To mam nadzieję, że to jakoś się łączy wszystko, co tutaj e, Państwu powiedziałem, a właściwie odczytałem. I mam taki pomysł i propozycję, że jak Państwo chcą no, po prostu sobie pomilczeć i posłuchać muzyki, to proszę bardzo. Jak chcą Państwo napisać, to zapraszam dariusz.bugalski małpapolskieradio.pl zadzwonić, no znają Państwo numer 7 trójek, no i porozmawiać o tych e, podstawowych rzeczach i właściwie e, o tym, co jest ważne, to znaczy jaką przykładamy miarę do tego, co jest ważne, no to wtedy nam tak wyjdzie, prawda? Akurat ten e, czas w roku, myślę, daje taką szansę no, ważną, szansę, żeby popatrzeć na życie no, na, takim, jak ono, jakie ono jest. To, na, na, to, co jest naprawdę w nim ważne i istotne. Ja przygotowałem coś jeszcze. Mam tu kilka... E, no, mam na przykład list od kogoś. Mam jeszcze książkę, jedną czy drugą. No ale to możemy się powymieniać tym, co powiemy, albo może odczytamy. No zapraszam, siedem trójek. A teraz będzie znowu, właśnie bardzo rzadko to robimy, ale tym razem tak będzie. To znowu z tej samej płyty, co poprzednio, ta sama artystka, e, tekst tego samego wybitnego poety, e, czyli Tadeusz Różewicz. I właśnie on, on właściwie krótko e, powiedział to, co ja mówiłem długo. No to posłuchajmy. cicha. Różewicz, e, tytuł te, tego tekstu Kara. E, no czyli właśnie pytanie, jaką miarę przykładamy do tego, co robimy, mówiąc najprościej zupełnie. Jakie to mogą być miary? Ta miara wielkotygodniowa jest jednak inna, prawda? Być może to jest właściwsza miara. E, jak się stykamy z rzeczywistością tego, co ostateczne. Przepraszam, że tak mówię takimi słowami. No trudno, są takie słowa. No i są takie słowa. Zacytuję jedno czy dwa zdania. Nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. No to jest niezupełnie niezwykły obraz. Jeden z najbardziej niesamowitych e, fragmentów Ewangelii, moim zdaniem. No bo mm, mistrz, który mm, obmywa stopy uczniom, właściwie wiedząc że o tym, że następnego dnia, no, że zginie. Czyli to jest jedna z ostatnich rzeczy, którą zrobił. E, to jest czynność, którą wykonywali niewolnicy, a nie mistrzowie. E, no a jednak tak było. I powiedział, no róbcie tak jak ja. Jeszcze na koniec, prawda? E, zrobił coś, co wydaje się kompletnie absurdalne i nieprzystające, nieadekwatne, nieprzystające do jego stanu do tej różnicy poziomów e, w hierarchii społecznej. No, zupełnie nie, niezwykłe i dlatego takie przejmujące i bardzo prawdziwe. E, wiedział, że umrze i to zrobił. No i to jest właśnie, no właśnie nawet nie wiem, jakich słów użyć dalej, ale to jest bardzo przejmujące i myślę, że prawdziwe właśnie, prawdziwe i istotne. Robił coś dla innych. No to tym się chciałem z Państwem podzielić na początek, a potem jeszcze czymś. No ale posłuchajmy teraz. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. Afiszaj Cohen. No jaką miarę przykładamy do tego, co jest? Co jest ważne? No to bardzo zależy od tego, jak nas e, kultura na jakie tory wprowadzi. E, nawiązując do tego, co mówiłem o torowaniu, o mierze. E, I teraz przygotowałem kilka takich ważnych bardzo dla mnie słów, e, tekstów, bardzo ważnych ludzi, ale nieważniaków, tak bym powiedział. I oni pokazują różne drogi, wyrastają z różnych tradycji, są, są różni, ale właściwie ja wiem, że tacy różni. Może to są po prostu mm, różnice mm, terminologii, słów, e, wrażliwości, nie wiem. Może oni właśnie mówią to samo, tylko trochę inaczej po swojemu. E, I przywracają właściwą miarę, jak sądzę, e, rzeczom, uczuciom, myślom. No jest taka szansa. Ten Wielki Tydzień to jednak jest wielka szansa, żeby popatrzeć na świat jakoś inaczej, zmienić optykę, okulary, włożyć albo zdjąć. No jeden z tych mm, ważnych nieważniaków napisał tak. I to jest tak bardzo przejmujące. Mm, no się, mm, mogłem znaleźć inny tekst, ale może ale ten, ten akurat Państwu przeczytam. E, prawie 100 lat temu napisany, 15 czerwca 1919 roku e, takie pismo było wtedy dla dzieci w słońcu. Taki miało tytuł. I w tym piśmie e, jest pożegnanie. E, I jest jeszcze nadtytuł taki, czy lit, czy jak to tam nazwiemy. Nie wiem, czy na górze, czy na dole to było, już nie pamiętam. W piśmie wydawanym w domu sierot pan Janusz Korczak zwrócił się z takiem pożegnaniem do wychowańców opuszczających już zakład. I to jest to pożegnanie. Proszę posłuchać. Żegnamy tych wszystkich, którzy już odeszli lub nie za długo odejdą, aby nie powrócić. Żegnamy ich przed długą i daleką podróżą, a imię tej podróży – życie. Wiele razy myśleliśmy nad tym, jak żegnać, jakich rad udzielić. Nic wam nie dajemy. Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukać musicie we własnej duszy w samotnym wysiłku nie dajemy ojczyzny, bo ją odnaleźć musicie własną pracą serca i myśli. Nie dajemy miłości człowieka, bo nie ma miłości bez przebaczenia, a przebaczać to mozuł, to trud, który każdy sam musi podjąć. Dajemy wam jedno. Tęsknotę za lepszym życiem, którego nie ma, ale kiedyś będzie. Za życiem prawdy i sprawiedliwości. Może ta tęsknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i miłości. Żegnajcie, nie zapominajcie. Janusz Korczak w Słońcu 15 czerwca 1919 roku. A motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Long way from my home. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky. bird up in the sky. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky. A little closer to time. children have such a real hard time. Sometimes I feel Life gets closer now. Stop trying feel like the kingdom is at hand. Sometimes I feel like kingdom is now, but we're so far from home. to też jeden z tych największych i, i naj, najbardziej hmm, poruszających e, artystów, czyli Van Morrison. No a listy tak powolutku zaczynają przychodzić. Bardzo dziękuję Ci Kingo, e, która... Mm, Kinga tak napisała. Nauczyłam się na święta wielkanocne spoglądać tak, że droga do nich to już jest e, tego świętowania część. Ogromnie ważna. Droga ważnych pytań, ciszy zamyślenia, takiego wtapiania się w chwilę, mimo zgiełku przygotowań świątecznych, któremu wszyscy ulegamy, szykujemy, czekamy. Świętować jest cudownie, ale wiedzieć tak w sobie, znaleźć tę odpowiedź, coś, co świętujemy, co roku od nowa, jest jeszcze piękniej. Te godziny Wielkiego Tygodnia umykają podobnie jak przed tygodniem, ale są tak inne. Chwilami czas jednak zwalnia, może sam też chce pomyśleć, a to ładne. Potem przyspiesza, Wiadomo, życie, jeszcze to i to i coś jeszcze, ale te kroki stawiamy inaczej, uważniej, mm, też, ale delikatniej chyba jakoś, tak czuję. No zapraszam Państwa. Mam taki piękny list, jeszcze jeden, ale to może za chwileczkę, co? Mm, a teraz będzie mm, no, taka piosenka, która no, jest, jest niezwykła, przejmująca, bardzo rzadko ją, ją gramy, bo jest długa, ale myślę, że jest, jest, jest wspaniała no i to jest laocze po prostu. Może Państwo pozbierają myśli. Siedem trójek, dariusz.bugalski, y, małpapolskieradio.pl lata sosna Bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna Czasem koronę zadzieram ku niebu I w torwodze przyklękam na jednym korzeniu Bujam się, bujam się, rozdarta sosna Bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna Czasem koronę zadzieram ku niebu I w trwodze przyklękam na jednym korzeniu jest nas sosem w lesie, jest wiele. Jeśli umiem, to się z nimi rozdarciem dzielę. Bywają sosny, co się wiatrom nie skłonią, ale mój wiatr zwykł właśnie woją. Idzie wiatr. Bujam się rozdarta sosna Bujam się sosna Lato, jesień, zima, wiosna Czasem koronę zadzieram ku niebu I w trwodze przyklękam na jednym korzeniu Bujam się, bujam się rozdarta sosna Bujam się sosna Lato, jesień, zima, wiosna rozdarta sosna Bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna Czasem koronę zadzieram ku niebu I w trwodze przyklękam na jednym korzeniu Bujam się, bujam się, rozdarta sosna Bujam się sosna, lato, jesień, zima, wiosna